Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում աշխատանքային խորհրդակցություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունում։ Լղվարչապետ Արայք Հարությունյանը նոյեմբերի 2-ին գյուղատնտեսության բնագավառի եւ շրջվարչակազմի ղեկավարների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված աշնանացանի եւ գառնանացան աշխատանքների նախապատրաստման ու մի շարք այլ հարցերի։ Ըստ ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանի եղանակային պայմանների պատճառով դեռ չեն ավարտվել աշնանացանի աշխատանքները։ Այս պայդրությամբ հանրապետությունում կատարվել է 24500 հեկտար հերք, եւ կատարվել է 6700 հեկտար ցանք։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ մոտ 2000 հեկտար ավել հերկ է կատարվել այսօրվա դրությամբ եւ 2000 հեկտար էլ ավել ցանք է կատարվել։ ԼՂ հանրապետության վարչապետը շրջվարչակազմի ղեկավարներին տեղեկացրեց, որ առաջիկայում սպասվում են բարենպաստ եղանակային պայմաններ։ Համոզված եմ, որ կճանաք, որպեսի օր առաջ ավարտեք աշնանացանի աշխատանքները, ասաց պարոն Հարությունյանը։ Ստեղծված են նպաստավոր պայմաններ, առաջիկա մի 10 օրը եղանակը թույլ է տալիս։ Խնդրում եմ արագ տեմպով ժամ օգտագործել, րոպե օգտագործել ցանցը կատարելու համար։ Հողում խոնավությունը բավարար է, խոնավությունը կա, տեխնիկաները իստում է։ Սարքինեն, այսինքն արագ տեմպով պլանավորված խնդրում եմ վարչակազմի ղեկավարներ, բաժնի վարիչներ արագ տեմպով եւ վերահսկողության տակ բայել կանոնակարգել, ընդուն ոչ չեմ ասում միջամտել, բայց մասնակցել այդ մասնավորի տեխնիկայի շարժի հետ կապված։ Այսօր արդեն մենք պետք է եւ ցածրադիր գոտում եւ լեռնային գոտիներում զուգահեռ իրականացնել։ Օրինակ 20 օր առաջ հիմնականում պետք է գյուղամերձ տարածներում մենք ցանցկատենք, այսօր պետք է այդ առումով չնայել։ Դրա համար պլանավորման անհրաժեշտություն կա։ Բարատանյութերի հետ կապված մանավանդ ազոտականի այս ընթացքում այո ունեն խնդիր, բայստում ունենք չէ դեռ։ Քիչ է ֆոսֆորը կա, կալիումը կա, շատ լավ, այսինքն ազոտը մեզ պետք է լինելու հիմնական։ Արայք Հարությունյանը նշեց նաև, որ անհրաժեշտ է ժամանակին համապատասխան սրսկումներ իրականացնել, կատարել համալիր միջոցառումներ, որ เป զի մկնանման կրծողների դեմ պայքարը ծառայի իր նպատակին։ Ունենք երկրորդ խնդիրը ծողների հետ կապված։ Առաջինը ցանքսերը կատարելուց հետո հարակից տարածները պետք է ամբողջությամբ հերկվի կամ ինչ որ աշխատանք։ Կարող է սկավառակային փոսմատարբերակ լինի, հետի տեսկանունի եւ այլն։ Ես ինչ եմ հորդորում եւ ուզում եմ որ այդ հորդորը դառնա պարտադիր պայման։ Հարակից տարածները նաեւ սրսկել ընթացքում, որը կլինի հակահարդեհայի միջոցառումների շրջանակներում։ Աշնանացանը սկսված ցանքսից մինչև պղնձի ժամանակահատվածը պլանավորված։ Եթե հարակից տարածքները հերկելու են, անհրաժեշտություն չի լինելու սրսկման։ Եթե չենք հերկելու, պետք է սրսկում կատարենք, տարածքները հստակեցնենք։ Հարակից որ տարածքներն ենք մենք եւ հակահարդեային, եւ մկների դեմ պայքարի գոտի դարձնում ցանկին զուգահեռ մկնդեղ տեղադրել, քիմիական պայքարը կատարել։ Սա հիմիկվանից պետք է մենք աշխատանք կատարենք։ Պետք է բաժանենք 2-3 մասի։ Առաջին փուլը ցանկին զուգահեռ քիմիական պայքար սпасել ձմեռը անցումը, վաղ գառնանը, որոշել ինչ միջոցառում ենք մենք կատարելու։ Եթե որևէ էպիդեմիա չլինի կամ massայական վնասում չլինի, մենք արդեն ստիպված ենք դնելու ավելի ծանր եւ ավելի խոշոր միջոցառումներ իրականացնել մտնանման կծողների պայքարի դեմ։ Սա որպես աշխատանք եւ հիմիկվանից մենք պետք է մտածենք։ Նույնը նշում եմ, հակահարդեհային այսօր մենք պետք է աշխատանք կատարենք։ Գիտեք ինչ խնդիրներ են կունեցել։ Եթե կա ճանապարհներ, ճանապարհների կողքը եթե հերկելու ենք հիմիկվանից պետք է սկսենք այդ աշխատանքը, թե չէ ասելու եք վաղ գառնանը ժամանակ չկա, յանձրևը շատ է չենք հասցնում։ Գոնե առաջին աշխատանքը այսօր կատարել, հետագայում կրկնակի կամ յառակի միջոցառում իրականացնել։ Եթե այսօր պետք չի, Ես գտնում չնայած պետք է, բայց եթե համարում եք այսօր հերկի աշխատանքի մաս չկա հակարդեային պաշտպանության միջոցառումների շրջանակներում թողնի գառնանը, բայց մյուս կողմից էլ մտների դեմ պայքարել է ինքը դառնում։ Գոտիները, որոնք մենք կարողանալու ենք բաժանել։ Հաշվի առնիք, որ հարդեհային միջոցառումների շրջանակներում ավելի շատ քիմիական պայքար են տանելու սրսկումների եղանակով։ Ոչ թե գա պահը, չիմանանք ինչ ենք անում, ինչ տեխնիկա ենք դնում այդ բարձր հոտածածկից մաքրելու եւ գոտիներ անելու, միանգամից ժամ ժամանակին սրսկելով տարածները շերտավորել, գոտիավորել, որ պայքարը ավելի հեշտանա։ Արդեն դուք ավելի մեծ փորձ ունեք։ Եթե ժամանակին մենք ընդամենը կոպեկներով սրսկում կատարեինք, աշխատանքները ավելի էժան կնստեր, այդքան հետքի կամ մեխանիկական միջոցառման կամ միջամտության կարիքը չէր լինի եւ այլն։ Ինչ ընթացքի մեջ են Գառնանացյանի աշխատանքները։ Գառնանացանի նախապատրաստման առումով մենք այսօր արդեն հստակեցրել ենք գյուղատնտեսության նախարարության հետ, որ պետք է ավելի շատ ոչ թե սևցել, այլ ցանկաշրջանառությունը դարձնել հիմնական միջոցառում։ Այստեղ գյուղատնտեսության նախարարության հանձնարարված է, որ ակտիվ աշխատանք կատարեն այդ առումով։ Վերջի տարիների ընթացքում շատ փորձարկումներ են կարել, փորձեր են իրականացրել։ Սկսած հնդկացորեն կլինի, ռապս կլինի, չգիտեմ, արևածաղիկ կլինի, եգիպտացորեն կլինի, խոսքս անջրտի տարածքների մասին է։ Ռոռոկովի տարածքներում ավելի հեշտ է այդ ամենը կատարում եւ եթե ջուրը բավարարում է, ստացվում։ Բայց անջրտի տարածքներում, մանավանդ գյուղամերձ տարածքներում մենք ունենք խնդիր։ Մարտիկ նորից հրաժարվում են ցանկաշրջանառությունից, այսինքն գառնանացան հիմնական մշակաբույսերից։ Մենք մեծ աջակցություն ենք ցուցաբերում այն մշակաբույսերի ուղղությամբ, որոնք գյուղնախարությունը համարվի, որ պետք է տեղայնացնել կամ ավելի ճիշտ զարգացնել։ Դա կլինի կացորենը, որը մենք մի քանի տարի փորձել ենք, բայց հետո նորից հրաժարվել, դա կլինի արևածաղիկը, դա կլինի սորգոն, դա կլինի գերային խոտաբույսերը եւ սկսած սուբսիդավորումից, անվճար սերմի տրամադրումից, չի բացառում պարտանյութերի, ինքն այս ուղությունը պետք է զարգացնել։ Դրա համար գյուղամերձերում խորհուրդ չեմ տալիս մինչև վերջին օրը աշտանացան կատարել։ Ինչքան ժամանակին տեղավորվեն, մնացածը խոսքը սեփականաշնորհված տարածքների եւ գյուղամերձ բարոստային ֆոնդի մասին է։ Ինչքան չհասցնեն, թողնենք առնանացան եւ այդ ծրագիրը կյանքի կոչենք։ Կան մարդիկ, որոնք ակնկալում էին գառնանացան մշակաբույսերից ավելի բարձր դին, կան ավելի բարձր բերք կամ քիչ էին անում խնդիրներ էին ունենում եթե միտեղ օրինակ մի կտոր փոքր կտոր արևածաղի կային անում սկսած ծտերի տարբեր թռչունների ավելի ճիշտ դեմ պայքարում խնդիրներ են ունենում կամ մշակաբույսերի մոլախոտերի կամ հակահարդեային դրա համար պետք է այս ուղություններում տարածները մեծացնել հստակեցնել պարոն Մխոյան մարդիկ երաշխավորված որ իմանան իրենց անելիքները եթե մենք նորից հրաժարվենք Գառնանացյանից ապա ավելի լավ հողագործությամբ չզբաղվենք Եթե մենք ցանկաշրջանառություն չենք իրականացնելու, անիմաստ է զբաղվել հողագործությամբ։ Սա մենք պետք է գիտակցենք։ Եվ ավելի հետևողական եւ երկարաժամկետ հասկանալով, որ դա ծրագիր է։ Եթե մի տարի բերքը լավ չէ, չպետք է հրաժարվեն։ Իհարկե գառնանացան ավելի դժվար է, քան աշտանացան ծորենը։ Գառնանացանով պետք է մոլախոտերի դեմ ավելի մեծ պայքար տանել, չգիտեմ, կուլտիվացիոն միջոցառումներ իրականացնել, բայց դե տնտեսական էֆեկտը ավելի բարձր է լինելու մանավանդ հողի բերության աշճանի բարձրացման ուղղությամբ։ Սև ցելը չենք ֆինանսավորելու, ավարտում ենք սև ցելի ծրագիրը։ Սև ցելին փոխարինում ենք ցանկաշրջանառությունը որը ավելի էֆեկտիվ է։ Այսինքն սա է կարգը։ Ժամանակակից պայմաններում խորհուրդ էլ չեն տալի շատ ծեվցել։ Ավելի շատ ցանքաշրջանառություն, մշակաբույսերի փոփոխություն, բարդացում, տարբեր թունաքիմիկատներով մոլախոտերի եւ այլ միջոցառումների դեմ պայքար։ Խորհրդակցության ժամանակ կառավարության ղեկավարը խոսեց նաև մի շատ կարևոր հարցի մասին, այն է, թե ինչու են արգելել այլ երկրներից ստացվող ալյուրի մուտքն Արցախ։ Այս հարցին շրջվարչակազմի ղեկավարները տվեցին հստակ պատասխաններ։ Երբ որ գալիս է Բերքահավաքը, բոլորը պահանջում է կառավարությունից, որ Բերքի գինը լինի բարձր։ Հենց որ Բերքահավաքը ավարտվում է, բոլորը անցնում են հակառակ կողմը եւ պահանջում են որ ալյուրի կամ ընդհանուր ցանկացած ապրանքի գին ավելի էժան լինի Եվ ուզում եմ ձեզ հետ միասին որոշում կայացնենք, որ ոչ թե երկրով մեկ տարածեն, թե վարչապետը ալյուրի գինը բարձրացրել է կամ խանգարում է կամ բացում է կամ փակում է եւ այլն։ Հաշվի առնելով ձեր առաջարկությունները, ձեզ հետ միասին որոշել ենք, որ պետականորեն գնում կատարենք հիմնադրամի կողմից, որ เป զի գյուղացիների արտադրանքը կոպեկներով չվաճառեն։ Հետո այդ նույն գյուղացիները ապրանքը թանկ վաճառելուց հետո այսօր էլ պահանջում են, որ այլուրը լինի շատ էժան, չհասկանալով, որ այդ այլուրը ձևավորում է իրենց կողմից վաճառված ծորենից։ Ուզում եմ այդ որոշումը դուք կայացնեք, որ չասեք վարչապետը որոշում է կայացրել։ Վարչապետը որոշում չի կայացրել։ Կայացրել է կառավարությունը, ձեր առաջարկությունը հիմք ընդունելով, ձեզ հետ քննարկելով եւ կառավարության կողմից։ Եթե այսօր մենք ձեզ հետ միասին որոշենք, որ ալյուրի ներմուծումը ազատականացնում ենք, այդ համանախապակումները վերացնում ենք, մոռացեք սրանից հետո, որ ես միջամտելու եմ ծորենի գնի ձևավորմանը եւ նմանատիպ։ Ես ուզում եմ լսել ձեզ ամեն օր բամբասում ենք բոլորս միասին, որ ինչու են արգելել ալյուրի մուտքը տարբեր պատճառաբանություններ արգելել ենք, որևհետև մեր երկրում արտադրված ծորենը ավելին է, քան մեր ներքին պահանջը, արտահանելուց բացի էլ մենք պետք է կարողանանք մնացածը տեղում իրացնել։ Իսկ ժամանակին ինչ էր կատարում։ Դրսից ներկրված ալուրը անարաղացների հետ մրցակցելով ավելի ամենից առավելություններ ունենում բազմաթիվ պատճառներով։ Սկսած հարկային շրջանցումները, որներ դրսից ներկրած սկսած հացի փորերը եւ մնացածները, եւ ինչ որտեղ կարող է նաեւ որակական խնդիրեր լինի, ավելի որակյալ լինի։ Արգելել ենք, որպեսզի մեր ալարաղացները մթերեն, մեր ալարաղացները մթերեն մեր ասած գնով, որը շուկայականից շատ բարձր էր, դուք այդքանը գիտեք, Եվ բացի դրանից նաև պետականորեն ենք մտերել, որ այսօր պահեստում դեռ ունենք 5000 տոննայից ավել ծորեն։ Գյուղ հիմնադրամի բարձր գնով ընդունած, որ դեռ չենք վաճառել նույնը Գարոյի հետ ենք ունեցել խնդիր։ Հաշվի առնելով, որ ամենաշատը դուք եք դրա մասին խոսում, ես ուզում եմ լսել ձեզ, ինչ կարծիք ունեք վարչակազմի ղեկավարներ։ Ձեր բոլորի կարծիք ուզում եմ լսել, նրանից հետո որ կառավարությունը հիմք ընդունելով ձեր առաջարկությունները դրանով առաջնորդի։ Մենք երկու խնդիր ունենք։ Արտադրողին պաշտպանենք, դա կլինի ծորեն, հետո ալուր, թե սպառողի նեղ ժամանակավոր շահը պայել, որովհետև մենք էլ ունեցել ենք ժամանակ, երբ որ միջազգային շուկայում շատ բարձր է եղել ալյուրը, հացը մենք ստիպել ենք եւ տարբեր միջոցառումներ ենք իրականացրել, որ ալյուրը չբարձրանա, այսինքն տատանումները ալյուրի ծորենի փորձում են կառավարել։ Ուզում եմ լսել ձեզ։ Ես դեռ որ մենք պիտի արտադրողի կողքին կանգնենք եւ դիտարկենք, որ ոչ մնա մշակ, մշակ մեր ծորենը արտադրողը։ Իսկ ինչ մնաց, որ ասում եք բամբաս, ինչ ասում եք, մեր շրջանել եք ավարել ես։ Ընդհանրապես ես 4 մարդ գիտեմ։ Իրենց հացը թխում էին կամ բերում էին իրենց խանութում մետալերով վաճառում էին։ Ես կարի որ արդեն հիմա դրամը սկսավ փողերն էլ ապրել 125 դրամով թեկուզ էլ գերային ծորենը ուտում ողա չնախատի։ Ես չեմ տեսել մի արտադրող, որ ինքը դժգոհ է։ Երբ դեռ տևում 100 դրամով էին վերցնում, Իսկ հիմնադրամը Եթե եթե չմիջամտենք 100 դառնալով էլ 80։ 100-ով վերցրել եմ, բարոյ ջան։ Արտագետում 100 դրամով դաշտից տարել է, բայց մենք հիմնադրամի թող 4-5 դրամ ավելի ծախս չի եղել, ստացել է որ այդ մարդ 120 դրամով արդեն 100 որտեղ 120-ով։ Արդեն դա 20%-ը դա գյուղացու համար մեծ դիպ։ Ինձ թվում է թե ինչ որոշում եք կայացնեք, ես որ գործաչակազմի ղեկավարը ես գտնում եմ որ արտադրողի կողմից մի քիչ ավելի բացեմ ինչ կարող է տեղի ունենալ եթե մենք մեր միջամտությունից հրաժարվենք։ Երևանում Հայաստանի ալարաղացները չեն աշխատում, որ իմանաք։ Փակվել են, որևհետև Ռուսաստանից ներկրված ալյուրը ավելի էժան է հարյուրավոր կամ հազարավոր աշխատատեղեր, վարկերի չմարել, որը խնդիրներ է բերում կողքից։ Այո, կարող է քաղաքացիները նշեցի մի քանի կոպեկ ավելի էժան ալյուր ունեն, որը հացի գնի վրա ազդեցություն չի թողել։ Երևանում հացի գինը չի էժանացել։ Ինչ է տեղի ունենալու հետագայում ալարաղացները կամ ժանգոտելու են, կամ փակվելու են, նշեցի մասնագետները, արտահոսք եւ եւ եւ դա մյուս արդեն մենք ցիկլը հասկանում ենք։ Բայց ամենավատը գյուղացիների սորենի մթերում չի կատարվելու եւ գյուղացիները նորից հող չեն մշակելու եւ մի տարի հետո նորից գինը բարձրանալու է արդեն անգամներով քանի որ ամբողջությամբ նստած են լինել ներկրված ել չեմ ասում որ գյուղացիները զրկվելու են այդ նույն սպառողների մասին եմ խոսքս ուղղում Թող չմտածեն, որ սպառողները այսօր եթե իրենք 500 դրամ կամ 1000 դրամ մեկ պարկում շահելով են, դա մշտապես է լինելու։ Երկու տարի հետո, մի տարի հետո կրկնակին են կորցնելու այդ նույն խանութները, որոնք հրապուրված են մի քիչ ավել փողաշխատելով, զրկվելու են գյուղացիների հնարավոր գնումներից, որտեղ այդ գյուղացիներ փող չի ունեն անում։ Նեղ չմտածեն, ասեն, այսօր երկու պարկ ավել կծախեմ 1000 դրամ փող կա, ում վրա պիտի ծախես, այդ նույն գյուղացու վրա պիտի ծախես։ Բայց եթե գյուղացին հող չմշակի, եկամուտ չի ունենալու։ Մենք այս ամենը պետք է հասկանանք, որ այո, Շահը ընդհանուր պետք է լինի արտադրողից մինչև սպառող։ Միակողմանի չի լինել եւ միշտ չի լինել, որ սպառողը շահի, ոչ։ Մենք պետք է հասկանանք, եթե մեր գյուղացիները ծորեն չմշակեն կամ ծորենի գինը ցածր լինի, ծորեն չեն անելու, եկամուտ չեն ունենալու, խանութից առևտուր չեն անելու, արտագաղթի ճանապարհն են ընտրելու։ Ստիպված դեռ այսքան միջոցառումները կիրառելով ելի չեն կարողանում հող ամբողջությամբ մեկ մշակենք, որտեղ մարդիկ բավարար եկամուտ չեն ստանում, ավելի ռիսկի տակ են իսկ բյուջեով չեն կարող սուբսիդավորել այդ ամենը, որտեղ դա արդեն միլիարդների մասին է խոսքը գնում։ Եվ Վլադիմիր Պուտին, եթե դուք այդ կարծիք եք, ուզում եմ մնացած վարչակազմի ղեկավարների կարծիքն էլ իմանամ, նորից եմ որ երկրում չտարածեմ, որ վարչապետը որոշում է կայացրել։ Այո, ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն վերցնելու հայտարարելով, բայց առաջնորդվելով առաջին հերթին մեր բնակիչների շահերից եւ ապացուցել, որ սա մեր բնակիչների շահերից է ելնել, ոչ թե նեղ ազնական մի քանի մարդու շահը։ Խնդրեմ, Սերգեյ Լեոնիչ։ Ես վերջում համամիտ եմ պարոն Խաչատուրյանի ասացի, աստորեն մուկրով, ցանցով, հերելով աշխատատեղ են դեռնում տված այդ ժողովը։ Այդ մարդիկ վերվարը ցանցում են։ Հազարավոր ես կասեի։ Իսկ եթե որոշ մարդիկ խոսում են, որը դատացավ դեպքերը, ասել։ Էլ իրենք իրենց շահից ելնել, լավ է հիմնան ընդանապիրի մի միշուկ է մեջի դեկյայ հազար դրամ փող աշխատի։ Ես ողջունում ու բոլոր դեպքերում սպարտավորանք մեր ժողովրդի մեր գյուղաց ուշահերը պաշտպանենք։ Ես գնայում մեր շրջանում դեհից բիներ չեմ լսել, եթե բարոյի բացավի։ Շատ լավ, ավելին ասեմ, այդ նույն հացի ցեխերը, ովքեր շահագրգռված են, պատճառը մեկն է՝ խուսափել հարկերից։ Նույնիսկ նրանք հացը չեն ուզում էժանացնել։ Որակի հետ կապված, պարոն Գևորգյան, կա հնարավորություն, եթե տարբեր ալարաղացներից են դրաղացի մասնով։ Հացի ցեխերը պետք չի մի ալարաղացից ծորեն վերցնեն։ Այդ դեպքում այո, եթե տարբեր ալարաղացներից են վերցնում այլուրը, քանի որ ծորենը դառնում է փոխված եւ եւ ասիկա մասնագիտական խնդիր է։ Երմից է։ Երմին քաղաքի մեր մեծ ալարաղացն է, էլի ամենախոշորն մեկին շատ ավելի լավ։ Բերքավակի ժամանակ ես խնդրել եմ այն ալարաղացներին, որոնք տասնամյակներ արդեն 20 տարի է Ղարաբաղում ալյուր են վաճառում, անուններ չտան կամ տամ, սկսած Արմաշի գործարան եւ այլն։ Խնդրել են, որ Ղարաբաղից ծորեն մթերեն, չեն մթերել։ Որոշումում ինչ են գրել, մենք չենք արգելել ժողովուրդ։ Մենք ասել ենք Ղարաբաղում պետք է ծախի ալյուր այն ալարաղացը, ով Ղարաբաղից ծորեն է մթերել Այդ մարդիկ հրաժարվել են, ասում են ձեր Ղարաբաղի ծորենը մեզ պետք չէ։ Մենք չենք ուզում ծորեն, որտեղ թանկ է, կեղտոտ է, բավարար չէ։ Մենք միանգամից նամակը գրում ենք եւ, չգիտեմ, նավով կլինի էշելոններով, կլինի մեքենաներով, կլինի 1000 տոննաներով բավարարում են։ Այսինքն որպես շուկա Ղարաբաղը իրենց համար ընդունելի է, բայց որպես մթերվող տարած կամ արտադրող իրենց համար մենք ընդունելի չենք եղել։ Մենք չենք արգելել, նորից եմ կրկնում, որոշումում գրված է։ Այսօր մենք անսահմանափակ հնարավորություն ենք տվել Գորիսի ալարաղացին վաճառելու։ Մի պատճառով, որտեղ Խաշաթաղի շրջանի հիմնական ծորենը մթերել են նրանք։ Ոչ միայն մթերում, այդ նույն արտադրողը այդ նույն սեփականատերը կանխավճարել է տալիս տարիներ շարունակ մեր արտադրողներին։ Ուզում եք Ղարաբաղում ալյուր վաճառել։ Եկեք մթերման կետ դրեք մթերման կետում ցույց տուեք ինչքան ծորեն եք առնում եւ դրան համապատասխան մենք թույլատրենք այլուր վաճառել նույն արմաշին եւ մնացածներին որովհետեւ եթե մենք շուկա ենք վաճառքի համար նաեւ արտադրող ենք մթերման համար այս ամենը մենք պետք է հաշվի առնենք եւ հիմնական որոշումը մենք այդպես էլ կայացրել ենք ԼՂ կառավարությունը նոր նախաձեռնությամբ նպաստելու է, որպեսզի գյուղացին կարողանա մայրաքաղաքում իրացնել իր արտադրանքը։ Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկայում գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցներով վարձակալվել են տաղավարներ, որոնք անվճար հիմունքներով տրամադրվելու են շրջաններին։ Բերքի օների ժամանակ վերջի տարիներին մենք զգում ենք, որ գյուղացիները մեծ կարևորություն են տալիս իրենց կողմից վաճառվող ապրանքի, բայց խնդիր են ունենում այդ ապրանքը Ստեփանակերտում վաճառելու սկսված տարբեր հարկային կլինի կամ տեղի խնդիր կլինի կամ տրանսպորտի մնալու խնդիր կլինի, այս բոլորը մենք հաշվի ենք առել։ Եթե օրինակ Եզնագոմերում ինչ որ քանակության ապրանք կա կամ Ծարգյուղում, այն բերես Ստեփանակերտում վաճառել խնդիր է։ Միայն տրանսպորտի փողը չի չի բավարարում, այն էլ վերում է Ստեփանակերտում, ինչպես իրենք են ասում, շուկայում վերավաճառողները կոպեկներով եւ այլն եւ այլն։ Մի տարուց ավելի այս ծրագրի մասին խոսում քննարկում ենք, բայց արդեն առարգայական կոնկրետ մենք պետք է ծեսետ աշխատենք։ Գյուղ հիմնադրամը վարձելու է շուկայում առանձին տաղավարներ եւ անվճար տրամադրելու է շրջաններին։ Օրինակ, նախնական պայմանավորվել են Շահումյանի շրջանի 1 հատ, Քաշաթաղի շրջանի 3 հատ, մնացած շրջաններին 2 հատ անհրաժեշտություն լինի, մենք ավելացնելու ենք քանակը։ Բացի դրանից, կառավարելու ենք այնտեղ 3 մսի վաճառքի կետեր։ Սա արդեն գրաֆիկով կանենք, որ գյուղացին չասի մենք բերում ենք մեր միսը Ստեփանակերտում, մսավաճառները մեզ խափում են, թալանում են եւ այլն բոլոր հարմարություններով, սկսած սառնարաններով, ինչ պետքա, կացին կլինի, թե սատոր կլինի, այդ բոլորը մենք ապահովելու ենք։ Սկզբում գրաֆիկով, հետո պետք լինի ամեն շրջանին մի հատ կտանք։ Բոլոր գյուղերը համարյա ունեն տրանսպորտ։ Մանավանդային գյուղերը, որը պետության կողմից տրամադրվել է շտաբ օգնության մեքենա եւ ֆինանսավորվում է այդ մեքենայի պահպանման եւ այլ ծախսերը։ Եվ հիմնականում այդ մեքենան պետք է օգտագործել առաջին հերթին նման նպատակների համար։ Իսկ եթե չկա, թող գյուղացիները իրենք պլանավորեն ինչ են անում։ Հավաքում են իրենց բերքը ու բերում են վաճառեն։ Զուգահեռ հերոստատեսությամբ գյուղհիմնադրամը փորձելու է կանոնակարգել, որ Ստեփանակերտ կարող է նաև ինտերնետով էլ լինի, որ Ստեփանակերտցիները իմանան, օրինակ ամսի 10-ից 14-ը ծառ գյուղի ապրանքն է լինելու։ Ինչ է լինելու, իրեն կորոշեն։ Մեղր կլինի, չգիտեմ, բուրդ կլինի, կարտոֆիլ կլինի եւ այլն։ Այս ամենը անվճար։ Բացի դրանից, կարող է տվյալ քաղաքացի 1 օրում կամ 2 օրում չհասցնի ապրանքը վաճառել, այստեղ ավելի զգուշավոր պետք է լինենք։ Մենք վարձելու ենք մի քանի սենյակներ, որ այդ մարդիկ անվճար գիշերը մնան այդտեղ, մյուս օրը շարունակեն իրենց ապրանքի վաճառը։ Իսկ եթե գյուղացին գալու մնալու առումով ինքը ծախս չունենա կամ շատ փոքր լինի այդ ծախսը, արդեն ահագին ապրանքներ, որ այսօր չի վաճառում, փչանում կորչում է, հնարավորություն են ունենալու վաճառը։ Ամեն ինչն է սկսած մասուր կլինի, ուրց կլինի, չգիտեմ, անտարում ինչ կա, հատապտուղներ կլինի։ Այս կապը զրկված է ենթակառուցվածքի ընդհանուր բացակայության պատճառով։